פרק נ"ז הצדיק אבד, ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. יבוא שלום ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו. ואתם קרבו הנה בני עוננה, זרע מנאף ותזנה, על מי תתענגו? על מי תרחיבו פה, תאריכון לשון? הלא אתם ילדי פשע, זרע שקר. הנחמים באלים, תחת כל עץ רענן, שוחטי הילדים בנחלים, תחת סעיפי הסלעים. וחלקי נחל חלקך, הם הם גורלך. גם להם שפכת נסך, העלית מנחה, העל אלה אין נחם? על הר גבוה ונישא, שמת משכבך, גם שם עלית לזבוח זבח. ואחר הדלת והמזוזה, שמת זיכרונך, כי מאיתי גילית ותעלי, הרחבת משכבך, ותכרות לך מהם, אהבת משכבם יד חזית. ותשורי למלך בשמן, ותרבי ריכוחייך, ותשלחי צירייך עד מרחוק, ותשפילי עד שאול. ברוב דרכך יגעת, לא אמרת נואש, חיית ידך מצאת, על כן לא חלית. ואת מי דאגת ותראי כי תכזבי, ואותי לא זכרת, לא שמת על לבך, הלא אני מחשה ומעולם, ואותי לא תיראי. אני אגיד צדקתך, ואת מעשייך ולא יועילוך. בזעקך יצילוך קיבוצייך, ואת כולם יישא רוח, ייקח הבל, והחוסה וינחל ארץ, וירש הר קודשי. ואמר סולו סולו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי, כי כה אמר רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ואת דקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נתקעים. כי לא לעולם אריב, ולא לנצח אקצוף, כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי. בעוון ביצעו קצפתי, ואכהו, הסתר ואקצוף, וילך שובב בדרך ליבו. דרכיו ראיתי וארפאהו, ואמחהו, ואשלם ניחומים לו ולאבליו. בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני ורפתיו. והרשעים קיים נגרש, כי השקט לא יוכל, ויגרשו ממיו, רפש ותית. אין שלום, אמר אלוהי לרשעים.